A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U V W X Y Z Ä Ö Ü SZ